products and services? Notre Dame Broadcasting Corporation can help you. With its top rating stations, Happy FM and Radio strategically located in south central Mindanao, you can be assured of the most effective, wide range, and affordable advertising. Advertise with us in Cotabato City, MDBC cares because your business is our business. MHS delivers. Pakinggan ang weekly program ng Ministry of Human Settlements and Development o MHSD ng BARMM. Tuwing araw ng Webes, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali sa DXMS Radyo Bida. Today Broadcasting Corporation. Bida ka rito. Bida ka rito. Ang mga pananaw at opinyon na ipinapahayag ng mga tagapagsalita at mga panauhin sa programang ito ay hindi sumasalamin sa polisiya o posisyon ng himpilang ito makinig, makilahok, makiisa sa palatuntunang Alerto Bangsamoro, isang oras na talakayan, pag-aaral, pagsusuri at analisis sa sitwasyon sa Mindanao, pagsusulong ng Mindanao Peace Process, pagbibigay boses sa usapin ng kapayapaan at iba pang mga impormasyon. Alerto, Alerto Bangsamoro, hangad dito na maging instrumento at tulay upang makamit ang kapayapaan sa malaking bahagi ng Mindanao. Alerto, Bangsamoro, mapapakinggan Pakinggan araw-araw, lunes hanggang biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Dito lang sa DXMS, Radyo Pida, Cotabato City, 882. Alerto Bangsamoro! Oras natin mga ka-alerto, alas 8.02 ng umaga, magandang umaga, mapia-mapita, assalamualaikum, maayong buntag, maki-alerto sa balita at mga pangyayari sa Bangsamoro. Bangsamoro! magiging updated sa mga umuusbong at nagpapatuloy na isyu. Mga datos at pagsusuri, pag-uusapan natin dito yan. Dito pa rin sa Alerto Bangsamoro, magandang